roll die Trommel, ja, roll die Trommel, ja. Danach schick ich dich auf Reise, Pico, Bon Voyage. Roll die Trommel, ja, roll die Trommel, ja. Mein Cousin macht die Tonnen klar, fliegender Holländer. Wurde groß im Block nicht einfach, ich mache trotzdem weiter. Warum hast du Ob spej via via Shori blej bëj mija Ishtë tus një vira Res i zemër qiftelia Tu hops maj natën kokaina Shori Ich glaub, die guten Seiten haben wir schon hinter uns. iPhone kaputt, ich habe dich immer noch als Hintergrund. Wir tun beide so, als ob nie was passiert wäre. Will nicht, dass du dich daran erinnern musst. Ich hab schon wieder gegen den Spiegel geboxt. Das Hotelzimmer färbt sich rot. Bin nicht zu retten, mein Herz ist tot. Wenn du versuchst zu gehen, ja, dann wär's fahren, doch wir heben ab, geben Gas, ich hoffe, wir überleben das. Frage mich, was ich aus meinem Leben mach, denke nach, jede Nacht da iPhone-Display via via, schau, die bleib bei mir, ich tu's nie wieder. Resti selber, Schiff der Lila, du raubst mein Atem, guck an du hast mich, weil ich hab dich verändert. Doch du redest mich gut, du verdrängst das. Du verdrängst, dass ich nie um dich gekämpft hab. Und dass es nie ein Happy End gab. Andere Frauen haben mich kaputt gemacht. Ich bin selber schuld, doch lass es an dir raus. Ja, mein Herz ist dunkel, ich kann nicht vertrauen. Doch du ziehst mich zu dir, ich mach die Lichter aus. Jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht. Jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht bisschen down, doch wir heben ab, geben Gas, ich hoffe, wir überleben das. Frage mich, was ich aus meinem Leben mach, denke nach, jede Nacht. da. iPhone-Display via Via, schau, die bleib bei mir, ich tu's nie wieder. Resti zemr çifteliğe, Du hops mein Atem, Kokain. Dein Tag Marcel. War die ganze Scheiße jetzt umsonst? Traurig, dass Verrat nie von deinen Feinden kommt. Bau mir ein Palast mit den Steinen auf meinem Weg. Wer will mich unten sehen? Wer hat sie gelegt? Herz und meine Seele bleiben kalt, solange ich lebe. Viel zu viel gesehen, viel zu viel erlebt. Alles wahre Worte, die ich spreche, Bruder, kannst du mich verstehen? Dann lass mich erzählen. Dunja, Dunja, Dunja, Dunja. Dunja, Dunja, Dunja, Dunja.